Hi havia una vegada una nana que es diu Caputxeta Lila, que vivia al bosc. Un dia, un dia ha trobat un conill i l'ha dit i l'ha preguntat el conill on vas, Caputxeta Lila? L'ha dit la Caputxeta Lila. Vaig a casa de la meva amiga i, i l'ha dit la Caputxeta Lila. Que vols anar amb mi? I ell ha dit sí. I quan van arribar han jugat un poquet, però ha plogut i han entrat a casa i la mare de la seva de la seva amiga ha fet una mica de pizza i l'han menjat i estava bona.